вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці паліцыі менскіх кнігарняў сведчаць пра тое што становішча беларускай кнігі выраўнялася у параўнанні з савецкім часам меншымі сталі наклады але у больш кіткімі сталі выданні. Змянілася ідэалагічная цэнзура, але адкрылася мноства забароненых раней тэмаў імёнаў і твораў знікла некалькі дзяржаўных выдавецтваў затое з'явілася шмат прыватных гэтаксама як на тле заняпаду дзяржаўных часопісаў сапраўдным новым словам выглядаюць незалежныя літаратурныя перыёдыкі нельга сказаць што беларуская кніга перажывае свой росквіт бо по-ранейшаму далёка не ўсё што выходзіць трапляе ў кнігарні по-ранейшаму дамінуе расійская кніжная прадукцыя не самай лепшай якасці по-ранейшаму ўсё жывое трымаецца не на прадуманай дзяржаўнай палітыцы а на высілках энтузіястаў якім даводзіцца пераадольваць бюракратычныя ідэалагічныя фінансавыя перашкоды тым не менш становішча выраўнялася і чалавеку беларускай культуры, а нават і беларускаму інтэлектуалу не складае вялікай праблемы забяспечыць сябе кнігамі, скажам, на ўсё лета. як такая выснова стасуецца з антыбеларускім прэсінгам цяперашняга палітычнага рэжыму. Падобна на тое, што рэжым і кніга ў цэлым разышліся па паралельных прасторах і кожны заняты сваім. Магчыма таму, што самое існаванне кнігі дастаткова маргінальнае не выглядае для рэжыму небяспечным. Прынамсі такой сітуацыі, як у Польшчы за часамі ўздыму салідарнасці, калі запрацавалі сотні друкарняў і менавіта кніга стала рухавіком рэвалюцыі у нас няма. Беларуская кніга па-ранейшаму з'яўляецца рухавіком нацыянальнага самапазнання. І бестселлерамі на абмежаванай тэрыторыі становяцца не брашуры, якія б выкрывалі аўтарытарызм, а тамы беларускага кнігазбору і першыя густа ілюстраваныя альбомы кшталту краіны Беларусі. яшчэ адзін доказ існавання паралельных прастораў рэгулярныя кніжныя агляды ў газеце савецкая беларусія у якіх аўтарка людмила рублеўская абавязкова прадстаўляе навінку беларускай кніжнай паліцы Пры гэтым прафесійныя агляды рублеўскай маглі б без дысанансу з агульным кантэкстам друкавацца і ў якой-небудзь апазіцыйнай газеце ці гучаць, да прыкладу, у перадачах радыёвабода. Чтаю заўсёды шмат, як вымагае мая прафесія. Яркія вельмі ўражанні, гэта дзве перакладныя кніжкі Ганны Андранікавай вуксонічнага гадзінніка. Вельмі мяне ўразіла і незвычайным перакладам і з местом ну і тым што вось маладая аўтарка якая сёння актуальна сёння піша суседняй краіне зрабілася нам доступна гэта пераклад з чэшскай сапраўды перакладаюць найчасцей прызнаных карыфеяў а не тых хто ў сябе дома яшчэ не стаў клясыкам а другая кніга генрык жавузкі успаміны сапліцы это кніга якая толькі цяпер до нас прыходзіць хаця з'яўляецца часткай нашай жа гісторыі жавузкі перакладзены з польскай. І гэта між іншым цэлая з'ява апошняга часу, калі польскамоўная а па сутнасці беларуская літаратура нашых аўтараў і пра нас але напісаная по-польску вяртаецца да беларускай мовы гэтым летом у кнігарнях з'явіўся томік бабчынскага этнографа часлава пяткевича перакладзены з польскай у серыі беларускі кнігазбор з ранейшых падобных выданняў варта згадаць шляхціца завальню яна баршэўская ці авантуры майго жыцця саламеі пельштыновай падарожжы сыраком лідыш шмат шмат яшчэ мусіць апошняя кніга з гэтага шэрагу запіскі афіцера чырвонай арміі сергея пясецкага таксама перакладзеныя з польскай і таксама па сутнасці твор беларускай літаратуры у рублеўскай дзве найярчэйшыя кнігі мінулага лета выступаюць знакамі пераадоленай недаступнасці беларусаў да еўрапейскай сучаснасці і да уласнай беларускай мінуўшчыны. Вось самая вялікая інтэлектуальная праблема і самае удзячнае яе вырашэнне тая лінія фронту, дзе чытанне кніг сёння прыносіць наймацнейшыя нечаканыя паводле сваёй сілы ўражанні. даже не якую прынцыпе можна было ўжо прадбачыць таму што я чытала вершы гэтыя аўтаркі добра з ёй знаёмая это віка трена з цуд канфіскавана дзяцінства зараз гэтую кнігу вельмі абмяркоўваюць і вельмі розныя меркаванні апошнім часам увогуле пачалі з'яўляць такія вострыя рэцэнзіі менавіта на маладых аўтараў з адно боку это добра з другого боку трэба поўная раўнавага Тому хочу все-таки черговий раз Віку підтримати і сказати, що книжка це правда талановита і варто читати. Радио Свобода Вострая Брама. Что читают те, кого называют профессийными читачами? Это значит письменники, критики, литературознавцы. Литературознавцы. перапыню на нейкі час кніжны агляд Людмілы рублеўскай, каб зрабіць такое сабе бліца пытання іншых прафесійных чытачоў. Маладых беларускіх аўтараў яны гэтым летам не чыталі, альбо не надалі ім увагі, не былі ўражаныя да прыкладу пісьменнік уладзімир сцяпан читаю вот апошняе что у меня лежит на столе это давлатаў і ляжыць арыстоцель паэтика я сам не ведаю чаму просто захацелася почитать арыстоцеля выцягнул з шафы арыстоцелей а давлатова раней некалі читал потым мне это у мяне выпала зараз пачаў зноў перачытваць даволі цікава мне падабаецца але я не думаю что это супер пісьменнік як яго ўсе хваляць і я думаю что многія беларускія пісьменнікі не горшыя за даўлатава старшыня саюзу пісьменнікаў алесь пашкевіч мінулым летам чытаў выключна тое што патрэбна яму з прафесійнага гледзяшча з прачытанага найперш хочацца згадаць апавяданні васіля быкова пачынаючы ад 47 -го года ідзе падрыхтоўка наступных на тамоў поўнага збору мастацкіх твораў быкава і ось некаторыя прызнаюся апавяданні я чытаў упершыню і да ўсяго хачу далучыць украінскую перыёдыку тры тыдні правёў у крыме і што змог знайсці па бібліятэках украінскага украінскамоўнага памаранчавага я з вялікай радасцю і нават скажу з імпэтам перачытаў у адрозненне адаліся пашкевіча паэты філёзаф ігар бабкоў тое што чытаў чытаў менавіта для сябе для душы але не забываўся пры гэтым аналізаваць прачытанае і тое як змяняе час нашы адносіны да знаёмых кніг гэта малая проза вершы і драматургія хулио картасара это вялікі том лоренса дарыла і апошняя кніга плевена священная кніга оборотня Лоуренс Даррелл – это такая, ну, по-своему, легенда литературная. Это приятель Генри Миллера. И не долгий час вельми складана было вызначиться, тих это литература, тих это хоть такая интеллектуальная графомания. Книга больше за тысячу сторонок. И я читал, читал, так и не разумел до конца. А Картасера я давно люблю, я его перечитал у Темлику публицистику, в якой он закликает быть на боку Кубы и Никарагуа, на боку революции це я якось з приємності перечитав. І як це не дивно, коли там в кінці 80-х, початку 90-х, то ця публіцистика читалась би хоч щось такою нехенцю, то тепер все нормально, революція знову в моді. Ну, Пелевіна я давно люблю, і хоча, по сутності, всі його романи, це той же саме Чапаєва пустота, просто екстраполяване на ніякий інший матеріал. А тим не менш, він мене не розшарував. Thank you. Пісьменнік кастусь Тарасаў не адсочвае пераменаў у адносінах да кніг, а мяркуе, што ўсе сапраўдныя, нават даўно напісаныя творы ствараюцца цяпер у гэты самы момант. Як это не дзіўна зараз адзін з моих любимых аўтараў это Марк Твен. Я перачыту прыводы як Лібера Фінна. І лічу, што гэта кніжка адна з найлепшых у сусветнай літаратуры. У нас Бог ведае, чаму я называю дзіцячая, на самой справе это вельмі трагічная гісторыя, якая добра тлумачыць усё жыццё на тым кантыненце і наогул для ўсяго чалавецтва. І вось што шкада, што Э, лічыцца што кніга напісаная даўно гэта нібыта ўжо такая забытая кніга на самой справе уся літаратура яна створана сёння яна не памірае у цэлым это вялікае счасце было для мяне што я раптам яе стаў перачытаць зусім іншым вачым чым чытаюць дзеці якім это рэкамендуюць як прыгодніцкі жанр. мастак рыгор сітніца думае пра вяршыні айчыннай літаратуры прычым не гістарычныя а так бы мовіць жывыя якія самыя высокія сёння это шмат ужо ў чым знаёмыя але наноў адкрытая паэзія рыгора барадуліна кніжка геніальная кніжка ксты нездарма з'явілася ініцыятыва вылучыць гэтую кніжку на нобелевскую прэмію я лічу што напэўна як ніякая і іншая кніжка яна абсалютна вартая нобеля і як з ніякай іншай літаратуры мы маем рэальны шанец з гэтай кніжкай сапраўды гэтага нобеля здабіць. рэдактор часопіса дзеяслоў барыс пятровович не кажа пра рукапісы якія яму даводзіцца ў рабочым парадку перачытваць штодня бо тое што выйдзе ў часопісе павінна ўразіць нас а не яго як не дзіўна чытаў старую добрую расійскую класіку паўстоўскі купрын платонаў цалагуб я быў у вёсцы у сябе дома а там у мяне есть маленькая бібліятэчка якую я пакіну якую збіраў некалі школьнікам уся да яе дабраўся, стаў чытаць, дужа захапіўся купрыным. Не разумею, чаму ён зараз незаслужана забыты. З задавальненнем перачытаў алесю, дужа моцна ўражаны якраз гэтым чытаннем. Чытаў вядома і беларуская, брыль, чорны, перачытаў чорнага, таксама задавальненнем. Так што гэтым летам трохі чыталася. Радыё свабода вострая брама што чытаюць тыя, каго называюць прафесійнымі чытачамі. Гэта значыць пісьменнікі, крытыкі, літаратуразнаўцы. Музыка А цяпер вернемся да агляду ўражанняў Людмілы рублеўскай. Гаворка пойдзе пра рэпрэсаваную літаратуру. Сярэбраныя галасы. Это зборнік, які выйшаў выдавецтве мастацкая літаратура. Гэта вершы паэтаў 20-30х гадоў. Усе яны былі рэпрэсаваныя, некаторыя выжылі, большасць не. Нехта загінуў на вайне, гэта пакаленне знішчаных паэтаў называется душа моя тужлівая гэты зборнік уражанне было вялікае калі разумееш якая у нас могла бы быць літаратура кабось не гэта тотальнае знішчэнне нават не аднаго пакалення некалькіх пакаленняў які таленавітыя былі людзі дальше с белорусских книжек то, что вот недавно до меня трапило, это Антон Адамович, до истории белорусской литературы. Конечно, в основу его неоднозначные, але безумовно, что это книга, которую варто иметь, из которой я, я думаю, буду брать цитаты вельми-вельми долго. Музыка що вспоминається цікава книжка у бібліотеці часопіса Куфорок Віленщини. Головний редактор Михайсь Козловський. Ось вони видали книжечку свого земляка, драматурга Козіла. Письменник він амаль забитий. Я думаю, видавці не стануть спрачатися, що він, скажімо, першорадний, що його можна поставити побач з Макайонком, але кожне ім'я нашої історії, нашої літератури, воно має каштовність якую нельга заменіць нічым. Кніжачка называецца над хвалямі серабранкі. Музыка гэтыя тры выданні, якія назвала Людміла Рублеўская, прадстаўляюць тры плыні беларускай літаратуры мінулага стагоддзя, рэпрэсаваную, эмігрантскую і савецкую. У кожнай дзясяткі ці нават сотні аўтараў. Нібы тры вялізныя рэзервуары, з якіх будуць бясконца чэрпацца і новыя ўражанні і новыя кнігі кнігі рэпрысаваных як знак пакаяння, кнігі эмігрантаў дзеля пазнання і адкрыцця кнігі савецкіх пісьменнікаў дзеля пераацэнкі. З замежных самае вялікае ўражанне, мабыць, это індыйская пісьменніца арундацірой. Зноў падчас прачытання праводзіліся паралелі паміж Індыі і Беларусю, а паралелі ўказваецца вельмі шмат. І калі чытаеш пра тое, як індыйскія жыхары арыстакратычныя касты стараюцца прымаць англічан як для іх э, госці якая прыехал з англіі гэта верх усяго хаця яна зусім не самая адукаваная не самая значна па сацыяльным становішча яна англічанка вось ёсць кумір у ёсць пэўны ўзор культуры і тут жа побач жыве індыйская культура і людзі якія з'яўляюцца патрыётамі індыі ну вельмі такая кніжка і вострая і напісаная з тым самым горкім рамантызмам які быў характэрны многім нашым пісьменнікам скажем таму ж максіму гарыцкаму калі сваё Яно дарагое да глыбіні душы. І адначасова ты ўсведамляеш недукаванасць цемру яго, і ад гэтага яшчэ больш балюча і яшчэ больш любіш і яшчэ больш хочацца нешта змяніць і яшчэ больш давіць і душаць гэтая цемра. Радыё свабода вострая брама. Што чытаюць тыя, каго называюць прафесійнымі чытачамі. Гэта значыць пісьменнікі, крытыкі, літаратуразнаўцы. дали мне почитать Василия Аксенова, вольтерьянки, вольтерьянцы. Ну, веселый литературный карнавал, из якого можно для нас вывести мораль, что историю своего народу варто настолько воспринимать, как частку самого себе, своей сведомости, чтобы ей можно было подать и как драму, и как вот такие веселый карнавал. Thank you. Філімон Раману, расійскі пісьменнік 30-х гадоў. Тут яна адзвычай цікавая асоба. Доўгі час пра яго гаварылі як пра расстраляннага. Таму што чалавек, які мог у савецкай Расіі такое пісаць і застацца цэлым, проста неверагодна. Ну я лічу, што гэта адбылося проста таму, што яго недаацанілі. Яго разбіралі на розных там партсходах, вінавацілі ў драбнатэм'і. А ён пра што пісаў, як калгасы ўтвараліся, як мужыкоў насільна туды зганялі, як збівалі званы з церкву, як уплатнялі кватэры, як у тых кватэрах засяляліся новыя людзі, якія ўцягвалі туды казу карову свінню, узрывалі паркеты, разбівалі шыбы, каб не дай бог не палічылі, што на баре і пакінулі ў гэтай кватэры. І вельмі пранізлівы, надзвычай мяне ўразіўшы твор яго. Гэта апавяданне харошыя людзі. Ось якусь уявіць ён апісвае кватэру якая пры саветах стала камунальнай і насяляюць сапраўды вельмі добрыя мілыя людзі інтэлігенты настаўнікі дактары інжынеры все любяць маленькую дзяўчынку рынку дачку удовага інжынера і раптам інжынера арыштоўваюць. Адразу ўсе спачуваюць беднай дзяўчынцы, якой нікога няма. Яе там кормяць, прытульваюць, а тады пачынаецца страх, боязь, якая раз'ядае душы. Прычым час ад часу прыходзяць, пачынаюць распытваць, ці няма тут сваякоў гэта інжынера. І ўрэшце рэш дзяўчынку высяляюць у калідор, чтобы никто не заподозрил, что вот некто конкретно ее опекуется. И ее начинают подкармливать по ночах, как никто не бачил, не что кинуть и сховаются. Вот, и девчонка абсолютно анюлок, бескрывная, рахманная истота, она ни на кого не крюдится, она по-ранейшему всех любит, а я ее уже перестаю и кормить, потому что боятся. Она вшивее, я боятся помыть, стараются не зауважать. Ну, заканчивается, правда, хэппи-эндом, высветляется, что батьку проблытали, з нейкім злачынцам. Як толькі пра гэта даведваецца, усе людзі адразу становяцца добрымі, мілымі, кідаюцца дзяўчынку мыць, карміць. І ніхто ні ў чым не вінаваты. Вот такі прысуд таталітарнаму грамадству. Ну вот маленькая частка з таго, што я прачытала за летом. Такім чынам недахопу кніг у беларусі сёння няма. Ужо з таго, што было названа ў сённяшняй перадачы складаецца ладная паліца на любы густ. І гэта пры тым, што гаварылі мы галоўным чынам пра беларускую літаратуру і ніяк не закраналі таго, што называецца літаратурнай папсой і чым уласна запоўненыя ў першую чаргу беларускія кнігарні. Неяк самі сабой адыходзяць і забываюцца тыя літаратурныя і кніжныя турботы, пра якія мы гаварылі ў ранейшыя гады. Забытыя ўжо і многія праекты і ідэі скажем ідэі падпольнага кнігавыдавецтва ці альтэрнатыўныя сеткі распаўсюду кніг перамог прынцып суіснавання прынцып паралельнай прасторы сказаць пра гэта падалося дарэчным менавіта сёння стоячы каля кніжнай паліцы мінулага лета у